Në këtë ditë dhe në çdo ditë i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, Krijuesit Fuqiplotë. Salavatet dhe përshëndetjet ma të përzemërta ia dërgojmë nga ky shesh i besimit dhe i teuhidit, Hazreti Muhammedit alejhi salatu wa selam, Zotërisë tonë, Zotërisë së bijve të Ademit, që e dërgoi Allahu azza wa jell, mëshirë për të gjitha krijesat. Pastaj me mbarësinë e Allahut ju përshëndes nga ky shesh i besimit duke uruar për Shkodrën, për Shqipërinë, për muslimanët në këtë vend dhe në çdo vend, ma të mirën në këtë botë dhe në botën tjetër. Vëllezër dhe motra! Pak orë më parë merrnim pjesë të gjithë në Iftarin e fundit të më të mirit muaj. Për një muaj të tanë iu bindëm Allahut subhanahu wa ta'ala dhe vullnetit të Tij, duke dëshmuar përkushtimin tonë, duke dëshmuar nënshtrimin tonë ndaj mësimeve, udhëzimeve dhe vullnetit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Për një muaj të tërë Shkodra, Shqipëria, mbarë bota iu drejtua Zotit të gjithësisë me adhurimin e agjërimit. Nuk kishte ditë ma të bukura. Do të na mungojnë ditët e agjërimit, do të na mungojnë atmosfera e muajit të begatë të Ramazanit, mirëpo Ky adhurim, sikurse krejt adhurimet, kanë për qëllim vëllezër dhe motra që të na marrin përdore dhe të na afrojnë përherë e më tepër me shpirtin e besimit, duke na ba njerëz ma të mirë dhe ma të devotshëm, duke na ba të jetojmë në harmoni të besimit, duke na ba të jetojmë si vëllezën të përulun para një thirrje të vetme që është thirrja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk ka ditë ma të bukur dhe gzim ma të madh pasha Allahun. Sapo u ktheva nga një tubim i ngjashëm me tubimin tuj në zonën e Postribës. Atje në Postribë janë mbledhur muslimanët e krejt zonës dhe po nalcojnë Allahun Azza wa Jell. Këtu në Shkodër janë mbledhur muslimanët dhe po madhnojnë Allahun Azza wa Jell. Atje në Tiranë është mbushur sheshi me besimtarë. Kudo në Shqipëri në këto momente lartësohet emri i Allahut dhe mbarë Shqipëria në këto momente rrezaton thirrjen e mallnushme Allahu Ekber. Vëllezër dhe motra, në këto momente të gjithë ne kemi nevojë të reflektojmë në veten tonë se çfarë ishim, si jemi dhe çfarë duhet të jemi. Çdo ditë përballemi me sfida nga më të ndryshmet, sfida në besimin tonë, sfida në identitetin tonë, sfida në praninë tonë dhe prezencën tonë në shoqëri. Kjo forcë, ky besim Kjo shfaqje e besimit duhet t'na karikojë zemrat dhe mendjet për të na shtu vllazninë, për të na shtu harmoninë e besimit, për të na shtu krenarinë e të kenunit musliman. Mos të ketë ndrojtje asnjeni, as i ri, as e re, për ta dëshmu Islamin në realitetet shqiptare sot. Ka përpjekje nga më tundueset, nga më të ultat, Për ta zhveshë muslimanin nga Islami i tij, mirëpo, Wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu, Allahu refuzon veçse të plotësohet drita e Tij, drita e Tij e cila rrezaton në fytyrat e besimtarëve, drita e Tij e cila ka mbushë sot sheshin e Shkodrës, sheshin e besimit, sheshin bri Xhamisë Ebu Bekër, vëllezër dhe motra. Në këto momente, teksa të gjithë së bashku jemi mbledhë dhe e përhajrojmë njeni-tjetrin me rastin e Fitër Bajramit, të kuptojmë se nuk ka gja ma të madhe dhe ma të shtrejtë në jetë, se sa të jetojmë me besim në Allahun Subhanahu wa Ta'ala. Kush ma mirë se sa ne shqiptarët e dimë se çfarë do të thotë të jetosh në ateizëm, të jetosh si kafshë, të jetosh si një krijesë që nuk ka orientim, të jetosh si një krijesë që nuk ka bosht në jetën e tij. Sot falë Zotit, jetojmë të lirë. Ninojmë të lirë. Falemi të lirë. E praktikojmë fenë tonë të lirë. Thërrasim në fenë e Allahut të lirë, prandaj ta falenderojmë Zotin për lirinë e besimit dhe ta shfrytëzojmë këtë liri për ta përhapë fenë e tij, për ta përcjellë fenë e tij kudo që të jemi. Çfarë do të ishte ky qytet pa thirrjen e tauhidit? Çfarë do të ishte Shkodra pa minaret e harmonisë? Çfarë do të ishte Shqipnia pa mësimet e Kuranit? Çfarë do të ishin shqiptarët pa traditën e Muhamedit? Çfarë do të ishim ne pa dashninë dhe thirrjen dhe përgjigjen ndaj thirrjeve të ma të dashurit profet? Ma të mirit profet Muhammedit alejhi salatu wa selam asgja s' do të ishim nji popull pa vlerë do të ishim nji popull pa kulturë do të ishim nji popull injorant do të ishim nji popull pa të ardhme do të ishim na e desh zoti të mirën ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala dhe mos t'i kthejmë shpinën Allahut vëllezën E përmenda edhe në mesazhin e ditës së fundit të Ramazanit, Mos ta harrojmë besën e Ramazanit, mos t'i kthejmë shpinën Allahut, mos të frikësohemi nga askush në botë dhe nga asnjë thirrje shterpë në botë që na bën të frikohemi dhe mos ta themi me dinjitet dhe krenari fjalën tonë, besimin tonë, thirrjen tonë, sepse ne nuk jemi asgjë në këtë shoqëri. Sepse ne nuk jemi minoritet në këtë shoqëri, sepse ne jemi muslimanët, sepse ne jemi thirrësit drejt Tauhidit, sepse ne jemi pasuesit e Muhammedit dhe nuk i shkon pasha Allahun, bijve të Muhammedit, pasuesve të Muhammedit të jetojnë me kokën poshtë, nuk i shkon pasuesve të Kur'anit të jetojnë me kokën e ulur, Nuk i shkon pasuesve të Islamit të jetojnë si servilë në realitetin e tyre, nuk i shkon pasuesve të Hazreti Muhammedit alejhi salatu ue selam të fërkojnë duart dhe të presin çfarë tepron. Vëllezër dhe motra, kjo kohë është koha e jonë, kjo kohë është koha e besimit, kjo kohë është koha e tauhidit, kjo kohë është koha e tekbirit, Kjo kohë është koha e thirrjes islame, prandaj ta shfrytëzojmë në çdo moment për ta fuqizua dhe ma tepër praninë tonë, besimin tonë, forcën e besimit tonë, t'i imponohemi realiteteve të zymta femohuese dhe mushrike. me besimin tonë, me kulturën tonë, me harmoninë tonë, me atë çfarë kemi mbjellur me qindra vite në këtë vend, mos të shkojë dëm gjaku, djersa, mundi, persekutimi, burgjet e hoxhallarëve tanë të nderuar të cilët në kushtet ma të vështira të një sistemi faraonik nuk u dorëzunë e mbajtën të ndezun pishtarin e besimit dhe ja rujti Zoti Azze ue xhel sekretin e tyne U rujti Zoti sirrin e besimit, prandaj vëllezër dhe motra, t'i bindemi Allahut, të shkojmë pas thirrjeve të Tij dhe të shohim se si ndryshon ky realitet i zymtë që shpesh herë ka kaplu dhe kaplon Shkodrën tonë, që shpesh herë ka kaplu dhe kaplon Shqipërinë tonë. T'i bindemi Zotit dhe t'i dhe t'i kthejmë shpinën Femohuesve modernë, t'i kthejmë shpinën atyre që na marrin për dore me lajka drejt asaj që nuk është bota e jonë, që nuk është dashnia e jonë, që nuk është përkatësia e jonë, që nuk është identiteti i jonë, që nuk është vokacioni i jonë shpirtnor. Vëllezën dhe motra, çfarë t'ju them, veçse t'u lutem me zemër, Allahumme begatoji muslimanët në Shkodër dhe kudo që të jenë, në Shqipëri dhe në mbarë botën, me bekimet tuja ja Allah, thoni Amin, Allahumme të lutemi ty në këto momente begatoje çdo familje muslimane në Shkodër, që të jetojmë në harmoni me besimin tënd, që të jetojmë me dashninë e besimit tënd, që ta dëshmojmë fenë tande në veprat tona dhe sjelljet tona, që ta dëshmojmë fenë tande dhe mësimet e tuja në marrëdhaniet tona me njëni-tjetrin, që të dëshmohet feja e jote, Allahumme, në këtë tokë dhe në këtë vend, sa të jemi ne, fëmijët tanë, pasuesit e tyne, trashëgimtarët e tyre, deri në ditën e gjykimit, Allahumme, Amin. Vëllezër dhe motra, gëzuar dhe për shumë vjet Fitër Bajramin, Ditën e Shpërblimeve, pasha Allahun, tashti do të ngrihemi nga ky mexhlis, do të ngrihemi me thirrjet e tekbirit dhe melekët e kanë rrethuar Shkodrën për t'i dhanë myzhde dhe sihariqe besimtarëve, muslimanëve, të cilët Për një muaj të tërë iu bindën Zotit të gjithësisë, duke sfiduar egoizmin e një shoqënie injorante, duke sfidu vapën e një vere të nxehtë, duke sfidu thashethemet e një realiteti të zymtë me njerëz që përflasin çdo gja, duke sfidu veten e tyne si e si për t'iu përulë Zotit, dhe për ta dëshmu veten pjesë të një ymmeti që ka një thirrje të përbashkët, ka një libër të përbashkët, ka një kible të përbashkët, ka një besim të përbashkët, ka një thirrje të përbashkët në këtë ditë që është thirrja e tekbirit, Allahu Ekber! Allahu Ekber në Shkodër! Allahu Ekber në Shqipëri! Allahu Ekber në mbarë botën! Kjo është koha e Allahu Ekber! Ky është shekulli i Islamit! Ky është shekulli i rizgjimit të muslimanëve, zgjohuni vëllezën dhe motra dhe mos lejoni që gjumet e injorancës, femohimit, shirkut, tendencave xhahile që kanë kanë nisur të përhapen kudo në këtë realitet të na zanë ne dhe fëmijët tonë. E bekoftë Allahu subhanahu wa ta'ala tokën tonë, e bekoftë Zoti Shkodrën dhe shkodranët, e rujtë Allahu subhanahu wa ta'ala harmoninë dhe mirëkuptimin në mesin tonë, e begatoftë Allahu subhanahu wa ta'ala Shqipërinë tonë të shtrenjtë, na i rujtë Zoti fëmijët, sidomos ata të cilët. dhe rininë, sidomos ata të cilët kte vit për herë të parë në jetën e tyne i janë drejtu Allahut duke i thanë lebejk Allahume lebejk në shëndetin e tyne, në mendjen e tyne, në shpirtin e tyne, duke dëshmu forcen e besimit duke agjëru. I përgëzoj krejt të rit. Jua kam zili dhe kujtoj kohen kur për herë të parë kam ninu Ramazanin. Të lumtë ju vëllezën dhe motra që në kte verë dhe në kte vit sfidut veten, sfidut kohen, sfidut realitetin, sfidut injorancen dhe dëshmut për uljen dhe dashninë e Allahut subhanahu wa ta'ala, për uljen para urdhnave të Tij. Allahu me na ba që të jetojmë si muslimanë. Të sillemi si muslimanë, të dëshmohemi si muslimanë, ta kërkojmë krenarinë tonë në kte botë si muslimanë, të largohemi nga kjo botë si muslimanë dhe të ringjallemi si muslimanë në Ditën e Gjykimit nën hijen e Arshit tand ja Allah dhe nën hijen e ma të dashtunit profet, ma të dashtunit njeri, zemrës ma të madhe që ka njoft ndonjëherë dhe do të njohë njerëzia, Hazreti Muhammedit alejhi salatu ves selam. Gëzuar dhe për shumë vjet,